Antroji karalių knyga, 19 skyrius. Tai išgirdęs, karalius Ezekijas persiplėšė drabužius, apsirengė ašutinę ir nuėjo į viešpaties namus. Jis nusintė rūmų viršininką Eliekimą, raštininką Šebną ir vyresniuosius kunigus, apsirengusius ašutinėmis, pas pranašą Izaiją, Amoco sūnų, Jie sakė jam, taip sako Ezekijas, šita diena yra bausmės, pažeminimo ir gėdos diena. Atėjo laikas gimdyti, o jėgų nėra. Gal viešpats, tavo dievas, išgirs žodžius rapšakės, kurį Asirijos karalius pasiuntė niekinti gyvąjį dievą ir sudraus už žodžius, kuriuos viešpats, tavo dievas, girdėjo melskis už tuos, kurie yra likę. Karalius Ezekijo tarnai atėjo pas Izaiją. Ir Izaijas sakė jiems, sakykite savo valdovui, taip sako viešpats, neišsigask girdėtų žodžių, kuriais Asirijos karaliaus tarnai man pikdžodžiavo. Štai, aš pasiūsiu jam dvasę ir jis, išgirdęs žinę, grįž į savo šalį ir ten bus nužudytas. Rapšakė sugrįžęs rado Asirijos karalių, kovojantį prieš Libną, nes jis girdėjo, kad šis pasitraukė nuo Lachišo. Asirijos karalius išgirdo, kad Etijopijos karalius Tirhaka ateina kariauti prieš jį. Tuomet jis dar kartą siuntė pasiuntinius pas Ezekiją, sakydamas, Taip kalbėkite judo karaliui Ezekijui. Tegu Dievas, kuriuo tu pasitikė, neapgauna tavęs, sakydamas, Jeruzalė nepateks į Asirijos karaliaus rankas. Tu girdėjai, ką Asirijos karaliai padarė visose šalise, jas visiškai sunaikindami argi tu būsi išgelbėtas? Argi tų tautų, kurias mano tėvai sunaikino, dievai išgelbėjo Gozaną, Haraną, Recefą ir Edeno vaikus, gyvenusius Telasare, kur yra Hamato, Arpado, Sefarvaimo, Henos ir Ivos miestų karaliai. Ezekijas paėmė laišką iš pasiuntinių ir jį perskaitė. Po to, nuėjęs į viešpaties namus, karalius jį išskleidė priešais viešpatį. Ezekijas meldėsi viešpačiui ir sakė, viešpatie Izraelio dieve, kuris gyveni tarp cherubų, tu vienas esi visų žemės karalysčių dievas. Tu sukūrei dangų ir žemę. Palenk viešpatie savo ausį ir išgirsk. Atverk viešpatė savo akis ir pamatyk. Išgirsk Sanheribo žodžius, kuriais jis niekino gyvą į dievą. Tai tiesa viešpatie, kad Asirijos karaliai išnaikino tautas ir jų šalis. Jie sudegino jų dievus, nes jie nebuvo dievai, tik žmonių rankų darbas, medis ir akmuo. Todėl jie sunaikino juos. Dabar viešpatie, mūsų Dieve, išgelbėk mus iš jo rankų, kad visos žemės karalystė žinotų, jog tu vienas viešpatie esi Dievas. Amoco sunus Izaijas siuntė pas Ezekiją sakydamas, Taip sako viešpats, Izraelio Dievas, tavo maldą dėl Asirijos karalius Sanheribo aš išgirdau Štai viešpatė žodis, kurį jis kalbėjo apie jį. Mergelė, Sijono dukra, paniekino tave ir pasityčiojo iš tavęs. Jeruzalės dukra, kraipo galva dėl tavęs. Ką tu paniekinai ir prieš ką pikdžodžiavai, prieš ką išdidžiai pakėli balsą ir akis, prieš Izraelio šventąjį, per savo pasiuntinius tu niekinai viešpatį ir sakėjai, su daugybė kovos vežimų aš pasikėliau į kalnų aukštumas, Libano aukščiausias vietas. Aš iškirsiu jo aukštuosius kedrus, gražiausius kiparisus. Aš pasieksiu tolimiausią vietą, Karmelio mišką. Aš kasiau šulinius ir gėriau svetimus vandenis, išdžiovinau savo kojų padais visas upes apsausties vietose. Argi negirdėjai, jau seniai aš tai padariau, labai seniai tai paruošiau, tik dabar įvykdžiau, kad tu galėtum sustiprintus miestus paversti griuvėsių krūvomis. Todėl jų gyventojai bejėgiai, jie nusigando ir susigėdo, jie tapo kaip lauko žolė, kaip gležna žolė ant stogų, kuri nudžiūna dar neužaugusi. Aš žinau, kaip tu gyveni, kaip tu įeini ir išeini, kaip tu siautėjai prieš mane. Kadangi tavo siautėjimas prieš mane ir tavo pasiputimas pasiekė mano ausis, aš įversiu savo grandį į tavo šnerves ir tave pažabosiu ir vesiu tave atgal keliu, kuriuo atėjai. Tai bus ženklas tau, Ezekijau. Šiemet valgyk, ką randi, kitais metais, kas užauks savaime. Trečiaisiais metais siekite ir pjaukite, sodinkite vinogynus ir valgykite jų vaisius. Juda namų likutis, vėl leis šaknis apačioje ir nešvaisių viršuje. Iš Jeruzalės išeis išlikusieji Iš Sijono kalno išgelbėti jį. Viešpaties uolumas tai padarys. Todėl viešpats taip sako apie Sirijos karalių. Jis neįeis į šitą miestą ir nepaleis į jį ne vienos strėlės, neteis prieš jį su skydais ir nesupils pilimo. Jis sugrįž tuo pačiu keliu, kuriuo atėjo, ir į šitą miestą neįeis, sako viešpats. Aš apginsiu šitą miestą ir jį išgelbėsiu dėl savęs ir dėl mano tarno Dovido. Ta naktį viešpatės angelas atėjo į Asirijos stovyklą ir išžudė 185 tūkstančius. Jie atsikėlė anksti rytą Ir štai aplinkui gausų lavonų. Asirijos karalius Sanheribas pasitraukė ir sugrįžo į Ninevę. Kai jis garbino savo dievo Nisrocho namuose, jo sūnus Adramelechas ir Sareceras užmušė jį kardu ir pabėgo į Ararato kraštą. Jo sūnus Archadonas karaliavo vietoj jo.